ніяких причин не було. Маринич попрощався, побажав швидкого одужання і пообіцяв, що більше таких викликів не буде. Ангеліна Васильівна Кринична в джинсах та светрі гольфі стояла у дверях, щось дожовуючи. Пробачте, я саме снідаю, приходьте, будь ласка, сюди на кухню. У кімнаті в мене страшний розгардіяж, вона кокетливо розвела руками. Хочете кави? І, не чекаючи відповіді, вже наливала маленьку чашечку пахучу рідину. Не сподівалася, що вас так швидко прийшлють? А хто мене мав присилати? здавався Маринич. Ну, з майстерні, ви ж з приводу холодильника. Ні, я з міліції. То, може, кавою не пригощатимете? Вона розреготалася голосно, заразливо. Так що й Маринич почав сміятися. Охо-хо, а я вас мала за майстра по ремонту холодильників. Вчора після вистави виявила, що він не працює. Сьогодні вранці подзвонила в майстерню. Гадала, прийдуть за два-три дні не раніше, і раптом ви. Я їй здивувалася, а ви, виявляється, з міліції. І раптом похопилася. Що у вас немає до мене міліція? Вона безівно уперлася в Маринича веселим поглядом. Дорогу перехожу тільки на зелене світло, магнітофон і телевізор після 12-ї не вмикаю, з сусідами не сварюся, навіть у театрі нікому ляпаса не дала, хоч е, інколи хотілося. То що у вас до мене? Маринич прийняв її тон. Ми, пробачте, ще не з'ясували процедурного питання. Як бути з кавою, призначеною, як я зрозумів, явно не для мене? Ха-ха, ви все одно пийте, коли вже налила. З печивом будете, чи з бутербродом, чи, може, у мене є трохи літеру? Ні, дякую. Коли вже так, то просто саму каву вип'ю. Даруйте, не встиг представитися. Маринич Анатолій Іванович. Вас знає давно, не раз бачив на сцені щиро кажучи, уявляв вас у житті дещо іншою, гарнішою, так? Ну тут уже нічого не вдієш. На сцені ми завжди виглядаємо вродливішими, як на кухні. Напрошуєтеся на комплімент. Гадаю, ви за своє життя наслухалися їх стільки, що вже, мабуть, виробилася певна ідіосинкразія. Що у будь-якої жінки, а тим більше артистки, відрази до компліментів не може виникнути до кінця життя. а До того ж, не уявляла собі, як звучать компліменти в устах працівників міліції. Так само запевняю вас, як вони звучать в устах усіх інших шанувальників вашого таланту. Що ж, дякую. За це можу налити вам другу чашечку. І все ж. Чим пояснити, посилену увагу до моєї особи з боку міліцейських працівників останнім часом. Позавчора ввечері, коли поверталася з театру, то ваш товариш також зажидав від мене документів тільки через те, що я там кудись не дзвонила. Ні, не через це, Ангеліна Васильівна, знаю про той випадок. Справа в тому, що І він коротко розповів їй про фальшивий виклик оперативної групи до її сусідів гапанів та й про попередні виклики. Артистка вмить посерйознішала. Так, так, мені Людмила Вікторівна скаржилася, що до них уночі хтось помилково викликав швидку допомогу. А виходить, це хулігани свідомо тероризують хороших людей. Жах. Подумати, який негідник. Отож я, Ангеліна Васильівна, і хочу дізнатися, хто із сусідів, на вашу думку, міг таке вчинити. Може, чули, як хтось говорив щось недобре про гапанів, сердився на них. Кринично стиснувши губи, похитувала головою. Подумки, видно, перебирала сусідів, а потім категорично промовила Ні, я уявити собі не можу. Тобто з нашого будинку був здатний на таку підлість. Що ж, дякую, і за смачну каву теж. Маринич підвівся.